ऐं हरगिज़ न नफ़ो ॾींदी अव्हां खे अॼु इहा सद जॾहिं ज़ुल्म कयो अव्हां तहक़ीक़ अव्हां अज़ाब में शरीक थियण वारा आहियो